بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وحي كرضي وحي يحيى حياة فهو حي إلى الآخر Evet İzzi'den 45. dersimize geldik. Bugün 45. dersimizi okuyoruz. Lafife makrun konusundaydık. Dün bir miktar okuduk. Bugün Lafife makruna okumaya devam ediyoruz. İnşallah bugün bitireceğiz bunu. Lafif ve makrun konusunu bugün inşallah bitireceğiz. Şimdi hayye. Lafif ve makrun bakın hayye. Diri oldu, dirildi, diri oldu manasına geliyor. Hayye. Diri oldu, dirildi. Bunun çekimi ne gibidir? Keradiye. Radiye gibidir. Yani radiyeyi nasıl çekiyorsan hayyeyi de öyle çekeceksin. Ha, şimdi bu hayye olarak yani radiye gibi kullanılabildiği gibi hayye olarak yani idgam da yapılabilir. Medde gibi. Nasıl mededeyi medde yapıyoruz ya. Hayyeyi de hayye yapabiliriz. Bakın hayye mazisi. Hayye de olarak kullanılıyor. Dirildi, diri oldu. Hayye dirildi, diri oldu manasında. Yahya yarda gibi. Yahya mudara. Yani madisi hem hayye hem hayye. Bu iki şekilde kullanılabiliyor. Hayye idgamsız faile veznindedir. Hayye idgamlı, medde gibi. Yahya mudaratır, yarda gibi. Yahya yudur biliyorsunuz. Yahya yu, yev harekeli makabli meftu elife çevirdik. Yahya oldu. Hayaten onun mastarıdır. Hayaten. Evet. Şimdi bu hayaten aslı hayyetendir. Hayyeten, fe'leten vezninde. Bakın dikkat edin hayyeten hay veya e, şimdi bu hayyeten ikinci yağının fethasını makabline veriyoruz. Hayeyten oluyor. O yayı elife çeviriyoruz. Çünkü aslında harekeli makabli de şimdi meftu. Elife çevirdik. Hayaten oldu. Yani bu mastarın aslı hayyeten fe'leten vezninde. Hayat. Hayat bir dirilik. Diri olma. Biliyorsunuz. Türkçe'de de hayat olarak kullanılıyor. İsmi fail fehuve hayyun. Hayyundur aslında. Fe'lun. Bu sigada. Bunun ismi faili böyle. Hayyun. Hani hay diyorlar ya diri. Hay. Allah'ın isimlerinden biri de haydır. Diri yani. Hayyundur. İdgam yaptık. Hayyun oldu. Madinin tesniyesi hayya demiştik ya. Şimdi tesniyesini veriyor. Hayya. Burada biraz karmaşık vermiş. Mesela Önce hayye maziyi veriyor. Sonra idgamlı halini veriyor. Hayye. Sonra masları ve, e, şey mudara'ı verdi. Sonra masları verdi. Şimdi ismi faili verdi. Fehuve hayyun. Hayyun sigasındadır. Tesniyesi hayyadır, Hayyiye hayya Hayyiye idgamsız hali. Hayyiyenin tesniyesi hayya Hayye idgamlı halinin tesniyesi hayyadır. Yani hayyiye hayya Hayye hayye. Hangisini kullansanız kullanabilirsiniz tesniyedir. Yani hayya tesniye idgamsız hali hayya tesniye idgamsız. Yani ikisi diri oldu manasına. Fehuma hayyani. Bu da ismi failin tesniyesi. Fehuma hayyani. O ikisi diridirler. Ve hayyu şimdi cem'i veriyor. İdgamsız hali. Hayyu diri oldular onlar. Ve hayyu bu da idgamlı hali. Onlar diri oldular. Fehum ahyaun. İsmi failin cem'i <coughs> ahyaundu. Hayyun diri bir diri hayyani iki diri ahyaun diriler. Fehum ahyaun. Onlar diridirler. Ahyaun. Ve yecuzu hayyu. Bakın hay e, hayyu dikkat edin. Hayya. Hayya. Hayyu artı hayyu. O da caiz. Hayya. Hayya. Hayyu. Hayya. Hayya. Hayyu. Radiya. Radiya. Radu gibi. Bu da caiz. Yani bu vecihler hepsi caiz. Hayya, hayya, hayyu böyle de okuyabilirsiniz. Hayya, hayya, hayyu. Aynı radu gibi. Radyu, radu yaptık ya onu hatırlayın. Hayyu'yu da hayyu yaptık. Böyle uzun uzun anlatmıyorum artık. Çünkü bunları biliyor. Radyoyu anlamışsanız radyu radu oldu. Bu da hayyu hayyu oldu. Bir takfifi takfif ile keradu bakın diyor ki radu gibi. Vel emru minha. Hayyenin emri nedir? Yahya Tay, tahyadan yapıyoruz. Tay attık. Hemze-i vası getiriyoruz. İhya sonunu attık. Elifi attık sondaki elifi cezm için İhya oldu. Vel emru minha onun emri yani hayye gibilerin emri. Hayye ve benzeri tüm. İhyadır. Ke irda gibi. Radya yarda tardadan irda nasıl oluyorsa hayyeden de ihya oluyor. İhya yani diril. Ve ahya yuhyi ihyaen. Ef'ale babına getirelim. Bunu ikram babına getirelim. Ahya, ahyayadır. Yuhyiyu ihyaen. Ahyaya yuhyiyu ihya olu ahya yuhyi ihyaen. Ne gibi? Mesela e, erda yurdi gibi. Nakısın aynısı yani. Nakısa benziyor. Ahya yuhyi ihyaen. Faale babına getirelim. Haya yuhayi muhayeyeten ve muhayaten. Dikkat edin. Haya. Aslı hayeyedir faale hayeye ya harekeli makamli meftu elife çevirdik haya oldu. Yuhayiyu yuhayiyu yuhayi oldu. Haya yuhayi biliyorsunuz niçin oluyor. Bunları artık tek tek söylememize gerek yok. Muhayyeten, mufaaletendir. Muhayyeten, ister muhayyeten okursunuz. ister ikinci ya kuralımız geçerli. Ya harekeli makabli meftuh elife çeviriyoruz. Muhayaten oluyor. Bakın muhayyeten, muhayaten. İstahya ve istahya bu da istafale. İstahyayadır. İstahyaya istahya oluyor biliyorsunuz. Yestahyiyu yestahyi oluyor. Vel emru istahyi. Testahyiden yapılıyor. Testahyi. Bakın iki tane ye var ya. Testahyi. Başındaki tayı attık. Hemze-i vasıl getirdik. İstahyi. İkinci yayı hasfettik. Cezm için istahyi oldu. Ve minhum Araplardan ve minhum yani Araplardan men bir kısım ne diyor? Ve minhum men onlardan bir kısım var ki yakulu diyor istaha yestahi istahi. Tahfif yani aynı fiili atıyorlar. Aynı fiil mesela istahya idi aynı fiili atıyor da istaha kalıyor. İstahyadır aynı fiili atıyor. Hay, hayyedir ya orta, ortadaki yayı atıyorlar. İstahya oluyor istaha. Yestahyi oluyor yestahi. İstahi emir şey istahyi emir istahyidir ya. O yayı atıyorlar. Kesresini makabline veriyorlar. İstahyi oluyor. Tahfif yani. Burada bu hafifliği yapıyorlar. Ve zalike bu yani bu istahayya istahideki yayı niye atıyorlar? Ve zalike bu yani aynı feillin atılması ve zalike bu durum bu tahfif niçindir? Neye dayanaraktır? Li kesretil istimali çok kullanıldığı için. Yani bu çok istahya kelimesi çok kullanıldığı için Li kesre. Kesre yani çok. İstimal kullanma. Çok kullanıldığı için atıyorlar. Kema. Peki bunun bir benzeri var mı? Evet. Kema nasıl ki kalu demişler. La edri. Yasız olarak. La edri diyorlar. Anlamıyorum, bilmiyorum. Manasına geliyor. Fima. O şeydeki, o kelimedeki la edri. Aslı la edridir. Dereye yedriyudur kökü. Dereye anladı, idrak etti, bildi manasına geliyor. Dirayet de aynı kökten geliyor. Hani diyor falan kes dirayetlidir. Yani ehliyetlidir, kabiliyetlidir. Anlıyor yani. Şimdi dereye anladı, idrak etti, bildi manasında. Yedriyu. Dereye yedriyu tabi oluyor. Dera yedri. Hatırlayın remeye yermiyu gibi. Rema yermiyu oluyor ya. La ermi. Nefsi mütekellim. La ermi. Şimdi bu la la nafiye olduğu için hatırlayın emsileyi. La ensuru. Yardım etmeyeceğim mesela. Yardım etmeyeceğim. Bu la-i nafiyedir. la inahiye değil bakın. la inahiye la inafiye ne yapıyor? Sonu cezim yapmıyordu. Ha la edri'nin başına edri yani idrak ederim, anlarım. E'lemu gibi. Edri. Edri nedri. Edri ben anlarım. Nedri biz anlarız, idrak ederiz. Şimdi la edri la edri olması lazım. Çünkü sonundaki ya gitmemesi lazım. Çünkü la la inafiyedir cezim yapmaz. Ama Araplar bunu çok kullandıkları için yani la edri kelimesini çok kullandıkları için la edri diyorlar. Yayı atmışlar. Çok kullanıldığından takfif yani çok kullanma takfifi gerektirir. Her dilde bu böyledir. Her dilde bu. Bir birçok dilde çok kullanılan kelimeler hep kısaltılır. Kolaylık olsun diye. Çünkü insanlar bunu sık sık kullanıyorlar diye kolaylık olsun diye kısaltırıyor, hasfediliyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. İşte la edri ben bilmiyorum, anlamıyorum manasında. E, fima nerede e, yapılıyor bu? La edri. Yani la edri, la edri yapılmış. La edri, yağlı olan la edri, yağsız hale çevrilmiş la edri. İşte nasıl burada takfif için yağ atılmışsa işte bu istahya yestahyi de aynen ona benzetilmiş. İstaha yestahi istahyi olmuyor. İstahya yestahyi istahyidir aslında. Bunu ne yapmışlar? İstaha yestahi istahyi. Araplar çok kullandığı için o şekilde kullanıyorlar. Takfif halinde de kullanıyor. Nasıl ki la edri, la edri olarak kullanıyorlar. Evet. E, Lefife makrunu bitirdik. Lafife makrunu bitirdik. Geldik Lafife mafruka. Onu da yarınki dersimize kalsın. Şimdi ibareyi okuyorum. Evet. Ve hayye keradiye. Ve hayye yahya hayaten. Fehuve hayyun. Ve hayya ve hayya. Fehuma hayyani. Ve hayyu ve hayyu. Fehum ahyaun. Ve yecuzu hayyu bit tahfifi keradu. Vel emru minha ihya ke Ve ahya yuhyi ihyaen. وحايا يحايي محايية ومحاياة واستحيا يستحيي والأمر استحيي ومنهم من يقول استحى يستحي استحي وذلك لكسرة الاستعمال كما قالوا لا أدري فيما لا أدري